So uh, to be easy when we are interview. So I may give uh, some instruction about the breathing meditation, how to practice. Uh. Ngài nói để cho cái việc trình pháp sau này nó được dễ cho mọi người và cho chúng ta thì ngài sẽ hướng dẫn lại cái thiền niệm hơi thở làm thế nào để thiền niệm hơi thở mm. uh, before instruction of uh, breathing so I may ex explain a little bit about meditation trước khi mà hướng dẫn thiền niệm hơi thở thì ngài muốn giải thích một chút về việc hành thiền Meditation has two types, samatha and vipassana, uh, tranquility and insight. Hành thiền nó có hai loại, đó là thiền định và thiền tuệ. Thiền định thì là nó an tịnh, an chỉ và tuệ thì nó thường thuộc về quán. Uh, samatha meditation is mainly to get a concentration. What is a concentration? Uh, keeping in the mind on the proper object, meditation object, a uh, long time. Và thiền định là như thế nào? Thiền định là để làm cho cái tâm lắng dịu bằng cách tập trung trên một cái đề mục thiền một đối tượng duy nhất trong một thời gian dài. In the meditating in time, Uh, you may know just one object uh, very deeply with the absorption, but uh, you don't know uh, much things, not much thinking, but knowing one uh, very peacefully and deeply with the absorption. Và trong trong cái khoảng thời gian thiền định thì bạn có thể biết một cái đối tượng và biết chỉ một mình nó thôi và biết rất là sâu mà không biết những cái đối tượng khác rất là ít những cái suy nghĩ hoặc không có và cái tâm rất là an tĩnh và gọi là um, chìm vô trong đó rất là an chỉ For example, if you practice breathing and meditation, only you will know the breath, the whole sitting, when you have a concentration ừ, ví dụ như khi mà bạn hành thiền niệm hơi thở thì khi mà bạn có định á, thì là cả thời thiền đó bạn chỉ biết cái hơi thở mà thôi so if you have a concentration you will be very peaceful uh, you may have a light uh, so uh, the mind is very sharp uh, ready to to practice vipassana, uh, to reflect materiality mentality in the body. À, và khi mà bạn có định rồi thì cái tâm của bạn nó rất là an bình, nó rất là tĩnh lặng à, và nó cũng có thể có ánh nó có ánh sáng và nó rất là bén nhạy và dựa trên cái đó thì bạn có thể bắt đầu hành thiền vipassana là phân tích uh, các cái vật chất tức là sắc và tâm ở, ở trong thân này. What are the benefits of concentration? There are four kinds of benefits. Uh, number one is uh, can stay present life uh, in the present time happily. Can stay uh, happily in the present time và cái lợi ích của thiền định là gì có bốn lợi ích lợi ích thứ nhất đó là à, sống trong hiện tại rất là an lạc uh, it is a quite important benefit if you are not happy in your job you may not be able to do uh, you may not be interested uh, in your jobs but if you are in happy So you have motivation, you may be able to do your job well. Cái lợi ích này nó rất là quan trọng. Nó cũng tương tự như khi mà bạn làm việc vậy, khi mà <coughs> bạn làm nghề nghiệp nào đó, một cái công việc nào đó thì bạn phải có cái sự yêu thích mà có một cái niềm hạnh phúc ở trong đó thì nó mới có cái động cơ để mà làm tiếp tục cái công việc đó thành ra cái an lạc cái sự an lạc trong cái công cái cái cái hành thiền nó cũng rất là quan trọng. Especially if you stay alone, if you stay in the secluded place or in the forest, uh, without concentration, uh, may have difficulties uh, to stay in those places. But if you have a concentration, you may be able to stay happily. và đặc biệt là khi mà bạn sống ở những nơi hoang vắng như sống một mình hay trong rừng thì nếu mà tâm không có định thì sẽ rất là khó ở ở những cái nơi như vậy nhưng mà nếu tâm có định thì bạn sẽ độc cư một cách rất là an tịnh và và an lạc hạnh phúc. Okay, if a, uh, uh number two benefit is if you can maintain your concentration, normally you may be able to maintain until you die. So you are reborn in a good destination uh, called Brahma. Và cái lợi ích thứ hai là nếu mà bạn duy trì được cái định của mình cho đến lúc mà bạn chết thì bạn sẽ được tái sanh lên một cái cõi gọi là phạm thiên Brahma. So if uh, you you haven't uh, you are not able to reach to nirvana, so Myanmar life is better. I think better than Vietnam. <laughs> À, và ngài nói rằng nếu mà mà bạn chưa có thể đạt đến niết bàn ngay kiếp này á thì à, cõi phạm thiên thì thì tốt hơn tôi nghĩ là tốt hơn ở Việt Nam đó <laughs> so another benefit is uh, it can be foundation of vipassana because uh, vipassana is uh, to check materiality men mentalities one after another. So concentration will help you if you want to see this. Your mind may stay here. You can see long time. Uh, in, can invest uh, can investigate uh, like that. If you don't have a concentration, although you want to see here, the mind may not stay here, may go some other places. Uh, because of this, uh, concentration is quite important to keep in your mind what you want to see. Và cái lợi ích nữa của Ừ, thiền định đó chính là nó là nền tảng để hành thiền vipassana bởi vì ở cái thiền vipassana thì bạn sẽ phải phân tích à, danh và sắc chân đế tức là vật chất và tinh thần và phải phân tích rất là nhiều thì tức là phải nhìn thấy cái phải phải từng thấy từng cái đối tượng thì nếu mà không có định á, thì sẽ không có ở lâu trên một đối tượng được mà tâm nó chạy đi chỗ này chỗ kia và nếu có định á, thì mình sẽ muốn thấy cái đó thì nó thấy được à. so from this object to that object from this object to that object to move uh, your mind uh, you need to have a concentration if we have a concentration It is very flexible. If you want to keep, you can keep. If you want to change, you can change. Uh, because of this, samatha concentration is the foundation of vipassana. Và um, khi mà hành vipassana đó thì từ đối tượng này qua đối tượng khác à, bạn muốn ở trên đối tượng này phân tích đối tượng này thì bạn có thể làm và bạn muốn dời qua đối tượng khác thì bạn cũng có thể dời bạn muốn dời qua đối tượng khác nữa thì bạn cũng dời được bởi vì cái tâm nhờ dựa trên định nó rất là nhu nghiến và dễ sử dụng do vậy mà thiền định chính là cái nền tảng của thiền vipassana so if we have a concentration concentration will produce uh, banya, wisdom. So whatever you want to think, it will appear in your mind uh, easily. Uh, so it is uh, the nature of banya. Hmm. Um, và khi mà bạn có định á, thì định nó sẽ phát trí tuệ bất cứ điều gì bạn muốn nghĩ tới muốn biết thì nó sẽ xuất hiện trong cái tâm của bạn đây là một cái đặc tính tự nhiên của trí tuệ like the, the clever archer clever archer can shoot even in the tip of hair uh, so in the same way if someone have a wisdom uh, someone is a sharp which one you want to see uh, your wisdom can hit uh, the one you want to see. Why not miss. Cũng giống như cái người bắn cung thiện xảo, người đó có thể bắn ngay cả một cái đầu của một sợi tóc. Cũng vậy khi mà bạn có trí tuệ dựa trên định và trí tuệ của bạn sắc bén thì bạn có thể bắt lấy đối tượng nào mà bạn muốn ừ, và nó dính chặt và nó không có bị bị trượt ra ngoài so if you want to see materiality we see materiality in the same way mentality past present future internal external whatever you want to see uh, sharp wisdom may ever, ever to hit uh, the object uh, ờ, which you want to see. Ừ, cũng tương tự như vậy khi mà bạn phân tích uh, vật chất ở cấu trúc mà chân đế tức là cùng tột ở sự thật cùng tột hay là tâm ở sự thật cùng tột và ở bên trong bên ngoài thân hay là ở quá khứ ở hiện tại ở vị lai ở xa ở gần vân vân thì bạn đều có thể thấy được bắt được các cái đối tượng đó bởi vì cái cái sự nhạy bén của trí tuệ. So another simile of wisdom is uh, like a light, uh, the flame or light in the past. So although there is many things, uh, there are many objects in your room. If it is dark, we will not see anything. But if you have light, light will show many objects. In the same way, although the Buddha said there is a materiality mentality, uh, cause and effect, uh, Nibbana, but uh, the one with no knowledge will not see those, those things because uh, they don't have a light. của một cái ví dụ cho cái trí tuệ nữa đó là như ừ. ngọn lửa ngọn lửa thì có thể soi chiếu các cái vật nếu mà căn phòng của bạn mà không có ánh sáng thì ờ, hoặc là ngọn lửa thì sẽ không thấy gì cả cũng tương tự như vậy đối với những người không có ánh sáng của trí tuệ thì mặc dù đức phật nói rằng là à, có danh có sắc chân đế có niết bàn có nhân và quả nhưng mà mình không thể thấy được so because of this uh, wisdom is I. Like uh, in the Dhammacakka Bodhana, in the first discourse, uh, like uh, Chakon Udabadi, Jnana Udabadi, Vaja Udabadi, Aloka Udabadi. Uh, So the synonym of wisdom is eye, because uh, if you have eye, you can see. Another thing is that light. Wisdom is light. If you have light, it means that you you are seeing. Và do vậy mà mà trí tuệ được gọi là mắt hoặc là trí tuệ được gọi là ánh sáng giống như trong kinh chuyển pháp luân Đức Phật có nói là trí khởi lên minh khởi lên mắt khởi lên ánh sáng khởi lên là vì khi mà bạn có ánh sáng thì bạn có trí và trí tuệ này có thể nhìn thấy so concentration supports wisdom concentration can be good foundation of vipassana banya or insight do vậy mà định nó hỗ trợ cho trí tuệ này và định chính là nền tảng của thiền tuệ vipassana hay là thiền quán minh sát Number four benefit of concentration is uh, if uh, you try to increase uh, your concentration uh, by using some method, so one can have psychic powers such as seeing many past lives, uh, seeing uh, visible objects near and far, hearing sound near and far, or small or big, uh, reading others' mind, creating uh, many powers. So, Dubroju produce those psychic powers. uh, have to have to use concentration. Và một cái lợi ích thứ tư của thiền định đó chính là thiền định có thể tạo ra các cái thắng trí thần thông. À, với thắng trí này có thể nhìn thấy các cái vô số đời sống quá khứ, có thể nhìn thấy những cái vật thể ở xa và ở gần là thiên nhãn và có thể nghe những cái tiếng ở xa và gần đó là thiên nhĩ và có thể đọc được tâm của người khác và tha tâm tông và có thể tạo ra nhiều thân hay là nhiều cái vật thể khác nhau đó là biến hóa thông và à, những cái do thực hành thiền định mà I will conclude those benefits can stay happily in the present life uh, can be reborn in a good destination called Brahma, can be good foundation of a vipassana uh, and they can produce psychopowers. Và à, tôi xin tôi tôi kết luận lại bốn cái lợi ích của thiền định. Thứ nhất đó là có thể sống an lạc trong đời hiện tại, <coughs> có thể được tái sanh lên cõi phạm thiên sau khi chết, có thể làm nền tảng cho thiền vipassana và có thể tạo ra các cái thắng trí thần thông. So I think uh, it is enough explanation of uh, uh, samatha meditation. Uh, we may move to uh, breathing meditation instruction. Và tôi nghĩ nó như vậy cũng khá đủ để giải thích về thiền định. Bây giờ chúng ta sẽ à, chuyển tiếp đến cái phần giải thích hướng dẫn về thiền niệm hơi thở. So now you we were trying to learn breathing meditation. So to practice meditation, uh, yeah, some you need like a uh, uh, breath steps that you take care, uh, uh restrain your eye, ear, nose, tongue, body, and mind. we call it Indriya Samvara Sila. và để bắt đầu bằng thiền niệm hơi thở thì chúng ta cần có một số giới để giữ và có cái giới gọi là giới thu thúc lục căn là chúng ta phải canh gác cái cái năm cái giác quan của mình Later we may explain those things uh, detail. Ờ, sau này chúng ta sẽ giải thích thêm về những cái thu thúc lục căn này cách chi tiết hơn. So first of all, you need to go in the secluded place, quiet place, such as like a forest, uh, another tree, or uh, any uh, secluded place. Và đầu tiên là cần phải đi đến một cái chỗ hoang vắng thanh tịnh như là rừng hay là dưới gốc cây, bất cứ chỗ nào mà nó yên tĩnh. After that, uh, you sit crossing left if possible, because it is uh, quite fun. Also not so active, not so lazy. Mm. Sau đó bạn có thể ngồi à, tréo chân nếu mà được bởi vì nó khá là vững vàng, nó không có uh, nó nó cũng không có quá trì trệ mà nó cũng không có quá lười biếng. Walking in time also can practice, but it is a quite active. For the beginners, it is not easy. Ờ, vào thời gian, à, vào cái lúc mà đi đi bộ cũng có thể thực hành thiền được, nhưng mà nó hơi năng động, bị hoạt động, cho nên nó cũng không dễ đối với những người mới bắt đầu. By lying down also you can practice, but it's so comfortable you may fall asleep và ừ, nằm xuống thì cũng có thể hành thiền hơi thở nhưng mà nó quá thoải mái thì bạn có thể dễ dàng bị rơi vào giấc ngủ. Uh, sitting on both sides is uh, seem to be the best for most of people. Và do vậy mà cái tư thế ngồi là cái tư thế tốt nhất cho tất hầu như tất cả mọi người. So you keep your upper body a bit straight, comfortably và sau đó bạn giữ cho cái phần lưng trên của thân trên của bạn thẳng nhưng mà một cách thoải mái. You keep your hand on your knee or on your lap, which is comfortable for you. No much problem you can keep. Bạn có thể đặt hai tay chồng lên nhau hoặc là hai tay trên hai, hai chân miễn sao bạn cảm thấy thoải mái sao cũng được. After that, uh, you should keep your mind in this area on the nose trim or on the upper lip around this area, not to go into, uh, not to aware here and there. Only you should try to incline here. You should try to keep your mind uh, here, around here. Và sau đó bạn giữ cái tâm của bạn ở cái vùng dưới cánh mũi trên môi trên hoặc cái, quanh cái khu vực dưới cái mũi và không có phải là đi vô trong cũng không có phải là à, tản mát bên ngoài mindfully you should breathe in mindfully you should breathe out means that by knowing you should breathe in by knowing you should breathe out right, you may happen to control or you may happen to do intentionally no much problem if you don't do very intensively. Và à, tỉnh giác à, thở vào, tỉnh giác thở ra có nghĩa là ừ, biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, thở thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra và có thể là bạn cũng có một chút có cái sự điều khiển hơi thở đó nhưng mà nó cũng không sao cả nếu mà bạn không làm nó một cách gọi là à, quá quá nặng nề quá nhiều so if you do knowingly the breathing so some breathings are, will be long if it is long just you should notice it is long if it is short uh, you should notice it is short. So uh, based on being compatible, uh, you can do long or short. Normally in the beginning, you may do uh, longer, so easy to notice. Uh, if not compatible, slowly uh, reduce shorter If so, it is easy to follow the breathing, to know the breathing. Và à, bằng cái sự thoải mái, bạn biết hơi thở vào, à, biết biết hơi thở ra, à, hơi thở vào ra và ngắn dài à, và ừ, lúc ban đầu bạn có thể biết cái hơi thở nó dài hơn và lúc sau có thể biết hơi thở ngắn hơn và nó tùy tùy là bạn cảm thấy nó thoải mái và bạn bạn dễ dàng với cái nào thì bạn cứ cứ thực hành cái lối đó. So if you do in this way some amount of time later your mind may know the breathing continuously If so, it is called the whole breath. If you are knowing continuously, you know beginning, you know middle, you know at the end. Although you may not note in this way, uh, it is a continuously knowing or may call it the whole breath. Và nếu mà bạn thực hành như thế trong khoảng một khoảng thời gian nào đó khá đủ lâu thì bạn biết hơi thở một cách liên tục thì đây được gọi là biết toàn thân hơi thở biết toàn thân hơi thở là biết chặn đầu chặn giữa và chặn cuối của hơi thở mặc dù bạn không để ý chặn đầu chặn giữa chặn cuối nhưng mà bạn biết liên tục thì đó cũng được gọi là biết toàn thân hơi thở So number one is long, number two is short, number three is the whole breath, number four is uh, to tranquil, to become. So if you think uh, Uh, breathing is a gross. If so, at that time, you may practice uh, to be subtle, to be calm, or to tranquil. How to practice? Just uh, you should reflect occasionally. Uh, and when practice peacefully, or make my breath be calm, be peaceful, you may need to tell yourself occasionally, or you may have a desire. If so, the breathing uh, automatically will become will be settled. Như vậy có có bốn giai đoạn của hơi thở đó là dài, ngắn, toàn thân hơi thở và thứ tư là hơi thở vi tế hay là hơi thở an tịnh. Thì làm thế nào để mà thực hành cái giai đoạn hơi thở an tịnh này là là đôi khi chúng bạn cảm thấy cái hơi thở của mình nó rất là thô nó nặng nó thô và nó rõ thì bạn muốn cho nó an tịnh thì bạn chỉ cần tác ý hướng đến à, phản kháng và cái hơi thở của mình chỉ khởi lên cái nguyện đó là à, mong cho hơi thở của tôi an tịnh mong cho tâm của tôi an tịnh chỉ tác ý vài lần như vậy thì nó sẽ tự động an tịnh và trở nên uh, nhẹ. So four stages uh, mentioned, uh, four stages are mentioned in the sutta. But uh, if you have uh, practiced uh, quite a long time, even in the holy sitting, uh, even in one sitting, those things uh, uh, may come one by one. và bốn cái giai đoạn này được được giảng dạy trong bài kinh à, kinh của Đức Phật kinh Đại Niệm xứ và kinh hơi thở đó nhưng mà trên thực tế khi bạn ngồi thiền á, thì bốn cái giai đoạn này nó có thể xảy ra ngay trong một thời thiền của bạn. Or uh, just aware PR like a sadhana breath, the whole breath. If you want to do this four, four things uh, one by one, uh, only beginning, like, like a few breathings, you can experience. After that, the mind may go the subtle breath, the whole breath. À, hoặc là nó nó nhảy qua cái giai đoạn hơi thở an tịnh vi tế rất là nó nó đột nhiên nó trở vi tế như thế tức là nó ngẫu nhiên chứ nó không có theo thứ tự và nếu mà bạn muốn trải nghiệm cái sự theo thứ tự này á bốn cái thứ tự này đó thì bạn có thể trải nghiệm lúc đầu à, vài cái hơi thở đầu dài ngắn à, rồi à, à, vi tế rồi à, toàn thân rồi đến vi tế đó là mình mình có tác ý nhưng mà sau đó thì nó tự động ý ý ngài là If you have a pain, During meditation, after sitting like 30 minutes one on one, you may change your posture. But at that time, you should keep your mind here to notice the breathing. À, nếu mà bạn bị đau chân mà nếu nó đau quá có thể đổi chân đổi tư thế ngồi để đỡ đau nhưng à, và những lúc khác thì bạn nên à, giữ cái tâm ở cái cái khu vực chỗ mũi và ghi nhận hay biết cái hơi thở. Although your body posture is changing, but the practicing is uh, uh, continuous. Và mặc dù là mình thay đổi cái tư thế ngồi nhưng mà cái sự thực hành và vẫn tiếp tục. So, what is the improvement uh, In the beginning, you cannot keep your mind here longer time. Uh, go away. You, you got back. Uh, go away, got back. So slowly, you may be able to keep longer and longer, like uh, 5 minutes, 10 minutes, 20, 30, 40, 50, one on one, in this way. If you can keep your mind longer, uh, it is improvement. in this stage. À, và khi ban đầu thì bạn thực hành thiền hận niệm hơi thở thì cái tâm nó không ở an trú một chỗ chỗ trước lỗ mũi biết hơi thở mà nó hay à, đi chỗ này đi chỗ kia nó đi và nó trở về đi và trở về như vậy nhiều lần và bạn có thể ăn tập trung trên hơi thở à, vài phút 5 phút 10 phút rồi mỗi rồi từ từ nó tăng lên dần tăng lên dần thì đó là dấu hiệu của sự tiến bộ Okay, so I think uh, it is uh, uh, enough for the instruction. Uh, you may do interview if you want. Uh, you may do question. Hmm. Ngài nói là Ngài ừ, thấy cũng có lẽ đã đủ cho cái phần hướng dẫn thiền hơi thở rồi. Bây giờ mọi người có thể à, trình pháp hoặc có thể đặt câu hỏi À. Mm. mọi người có thể đặt câu hỏi ai muốn đặt câu hỏi thì xin à, giơ uh, tay cô sẽ bấm hoặc là bấm ơn bấm bấm micro lên và thưa luôn cũng được mm-hmm. có ai đặt câu hỏi không ạ à? ai thế ạ à? thôi cô cô dịch phát dùm à, con với cho con hỏi là uh, con rất khó tìm thấy hơi thở cô thì làm cách nào để cho mình nhận biết được cái hơi thở à Um, and then she said uh, she uh, found very uh, she feel very difficult to to found to find the bread. Uh, so how she can uh, can find the bread? okay. The If you can keep your mind here, so just you you should have a perception. There is bread here. So as long as you keep it here, you can keep it here. Uh, you are knowing a little breath. You should believe in this way. À, ngài nói rằng à, chị cứ để cái tâm ở cái mũi chỗ gần cái khu vực này và phải có một cái nhận thức cái perception cái nhận thức rằng là ở đây nó có hơi thở và có một cái niềm tin như vậy tức là cái sự tự tin rằng chỗ đó có hơi thở và cứ để đó thì một lúc thầy sẽ nhận biết được hơi thở và mặc dù nó một chút thôi nhưng cũng nên tự tin rằng là đó là có ừ. ok dạ mời mời chị quỳnh như ạ à dạ hôm nay thưa cô em có một ờ, con có một người bạn cô cho phép người bạn ờ, hỏi một câu hỏi và nhờ cô dịch cho ngài ạ à. dạ dạ xin mời ạ dạ. thưa con chào sư à, I respect dạ thưa con con có một câu hỏi là à, khi con để tâm trên hơi thở quán biết ở vào thở ra thì người con nó cứ xoay lúc nào nó xoay lúc nào nó xoay xoay tròn nhẹ nhẹ rồi từ từ nó tăng tốc lên xoay mạnh mấy ngày trước rồi hôm nay thì nó xoay đều đều vậy khi hơi thở con con không còn thấy hơi thở rõ nữa người con nó vẫn xoay như vậy dạ dạ dạ, dạ con thưa xin à, bạn tên when she uh, tried, when she focus on the breath, and her body start to, to move, to to uh, steer, the uh, and uh, still trying she still staying on the breath, and it start to move a bigger round, a bigger ah. around. round. Body and, is uh, moving. You mean about body? Mm -hmm. Body by removing uh, circling mm ừ, ừ, um, ừ. around and uh, it's uh, make uh, bigger round. Although later she uh, she uh, hasn't know the yet uh, know the breath. Uh, it's still moving. Yeah. À. So, so moving, moving, everybody can do like that. Can move ngài nói tất cả mọi người đều có thể <laughs> làm như vậy đều có thể quay như vậy it mean is uh, my mate à, my mate ngài nói đó là do cái tâm mình tạo ra so you may tell occasionally during meditation I don't want to move mm. I don't want à, to move mm. À. à, cô có thể nhắc cái tâm của mình đều đều đều đều thỉnh thoảng họ đều đều là là tôi không muốn di chuyển tôi không muốn cử động yeah. Dạ. maybe in the beginning uh, because of sitting a long time uh, you may want to move so but uh, meditators uh, wish quite powerful if you want to move body will move mm. later become habit So because of this, uh, uh, just as you tell, I don't want to move occasionally. Mm. bởi vì à, có thể lúc đầu mình ngồi á mình mình ngồi cái à, cái tâm mình nó nó kiểu như đau nhất là mình muốn cử động thì bởi vì cái tâm của thiền sinh nó nó rất là mạnh mẽ cho nên chỉ còn một ước muốn nhỏ thôi thì nó sẽ à, nó sẽ tạo ra cái điều mà nó muốn á, kiểu như nó tạo làm cho cái thân di chuyển và lâu thì nó trở thành cái thói quen dạ. thưa thưa sư ở trường hợp này con hoàn toàn con không có muốn gì hết con cũng muốn quán theo hình theo dõi hơi thở đấy con ngồi yên nhưng mà nó cứ ngã nghiêng ngã qua ngã lại về phía trước dạ, con không muốn con không có cái tâm con không có tác ý muốn như vậy She mm. said uh, she didn't want she didn't want to move. Uh, she just want to uh, focus on the breath, but mm. it's uh, moving uh, side by side and uh, mm. around. Okay, okay. So, yes, uh, you, you say didn't want to move. Uh, habits become a habit. Uh, so, uh, only you may try to tell in this way. Uh, first of all, you should accept it is a mind-made, uh, mind-made, but very fast. Uh, you may not be able to notice it is made by mind, but uh, you know it is very clear and can move every time. Also, can be quiet, uh, can be stable every time. So you trying to do, I don't want to move. and don't want to move. So also uh, do to keep uh, the mind here, uh, not to notice uh, about the moving, uh, just to keep uh, quietly knowing it will be okay. Mm. À, vâng có thể là cô không có cô, cô nghĩ rằng mình không có muốn nhưng mà cái cái tâm của mình nó rất là nhanh nó ra nhanh và mình không kịp nhận ra là nó có muốn và một khi nó đã trở thành rồi nó thành thói quen nữa rồi nó khó điều khiển thì à, cô cần phải chấp nhận rằng cái này là do tâm tạo ra à, tại vì các ngài hiểu rất là sâu về về cái cái hoạt động của tâm á cho nên các ngài khẳng định như vậy đó là do tâm tạo ra và do vậy mà mình mình phải nhắc đều đặn là tôi không muốn di chuyển tôi không muốn cử động lắc lư nhắc đều đều như vậy thì nó sẽ đỡ và và giữ cái tâm an trú trên cái hơi thở à, tốt thì nó sẽ không bị dạ. ừ. con ừ. dạ. ừ, ừ. dạ. sợ hỏi nhiều thời gian của mọi người <laughs> con có một câu nữa dạ dạ con cô cứ hỏi đi ạ dạ thưa sư à, con có một câu hỏi nữa là con à, lúc mà tâm con yên ổn thì con à, thấy được ánh sáng và lúc đó con à, quán tứ đại thì à, thưa sư cho con hỏi là trong quán tứ đại đó có nhất thiết là phải quán hết 12 12 đặc tính của tứ đại hay không là chỉ quán một vài đặc tính là được thưa sư con cảm ơn sư Hmm. another question is, uh, sometimes when the mind is okay, then uh, it has the light. And after that, I discern of four elements. And uh, mm. may I ask that uh, when discerning uh, four elements, do we need to do on the trail characteristic of uh, four elements, or we just uh, need to, or we can do some of them only? Mm. Uh, so normally, if you you have enough time, uh, concentration with the breathing meditation uh, need to be enough. Like a like a pot jhana, you need to reach. After that, trying to change the four element. Mm. Okay, after in the four elements. So in the beginning, uh, need to do one by one uh, 12 characteristics. But when you do uh, faster, when you ever do do faster, uh, so uh, the mind may understand very quickly. Uh, so for example, like uh, hard and soft, uh, it kind of solid. So you can see the same things. In the same way, heavy and light. It is a kind of weight. Uh, the same time, you can see both. So in the same way, heat and cold, just one temperature, uh, like that. So in the same way, pushing and supporting. So, but it is the same air. Uh, so strong and weak only made different. Sometimes the mind may combine. So like become four So you can understand it in this way. At that time, uh, like not 12 characteristics, uh, but already included. Mm-hmm. So it will be okay. It will be okay. Mm. Nghe nói để hành thiền tứ đại á, thì mình nên có một cái nền tảng của thiền. Ừ, tại cô nói là cô thì cái định tâm đó nó nên đạt tới tứ thiền sau khi mà qua nếu mà có thời gian được nên thực hành đến tứ thiền rồi sau đó mình mở chuyển qua tích tứ đại thì trong thiền tứ đại mình phải thực hành 12 đặc tính một từng cái một à, từng cái một và sau khi đã thực hành 12 đặc tính thuần thục rồi á và khi mà đến cái đoạn giai đoạn mà mà mà quán nhanh 12 đặc tính á, thì khi lúc đó cái khả năng của thiền sinh có thể à, nhìn hai đặc tính trong một cái thấy ví dụ như à, nặng và nhẹ thì nó là thực chất nó là về cái cân nặng đó nặng và nhẹ nó nó nằm trong một cái phạm trù cân nặng cân nặng cho nên có thể thấy cùng lúc hoặc là nóng và lạnh hoặc là đẩy và hỗ trợ à, thành ra lúc đó thì có thể thấy nhanh thấy nhanh nhưng mà nó cũng là thấy 12 nhưng mà gồm lại thì thì có bốn nhưng mà nó nó là vẫn là đầu đủ 12 yeah. nha dạ. con xin cảm ơn sư dạ con kính xin cảm ơn cô đã cho con nghe yeah, dạ, dạ, thank you for mình thì ok dạ. sao được sao được ừ. dạ mời người tiếp theo có ai hỏi gì nữa không ạ à? à, anh Nam anh Nam hồi nãy muốn hỏi câu Nam đi đâu rồi hả có ai hỏi câu gì nữa không ạ à? à, niềm vui giáo pháp dạ xin mời chị ạ uh, hello Bande so uh, when we pay attention to the area in the nostril should we just focus in the middle of it or can it be in one nostril or inside the nostril or outside uh, just uh, cannot be inside just around this area anywhere okay uh in the beginning, it may change a uh, bit here and there. So, but when you have a better concentration, uh, quite more stable. So maybe based, based on physical conditions, some some for some people maybe here, for some people maybe here. So it is changeable around this area. Okay, so um, why or why should we not have it inside just a little bit inside is there a reason that we should avoid that sometimes uh, but uh, as a teaching uh, so cannot do inside but oh. a little bit inside is uh, very difficult to decide is it it is uh, inside or it is outside oh. because uh, you are in, in the gate <laughs> yes okay. if so it is quite possible do. And all, also, mm. should we label it mentally? Label it when we do in out or some, or we just quietly watch. Uh, it is uh, based on uh, your preference. Mm. Some people uh, should recite in mind uh, to keep it on. Mm. Okay. Some sometimes uh, we don't want to recite; just quietly staying in there. yes. So only you check your field. Your field is okay, so you can do anyway. Thank you, Sayada. Okay, sadhu, sadhu. Hmm. Ừ. Dạ, mời người tiếp theo ạ. À. Um, mời Nanda ạ. À. Cầu không theo rõ được hơi thở nữa để con thấy các cái rung động nhiều hơn ạ xong đấy yeah. Dạ. con thấy ở mặt nhiều hơn và cần nó nó ra đầu ạ nó ra đằng sau lưng khi mà con mở mắt ra hoặc là uh, khi con cũng thiền nữa con vẫn có cái cảm giác như vậy ạ thấy sự rung động phải không ạ? Ừ. Vâng ừ. Mm, but they, she, uh, she said when she focused on this area, she feel the uh, rung động. Vibration. Yes, yes, vibration. Vibration, this area, after that is uh, spread the face, the forehead, and uh, even uh, the back of the head. Mm. And uh, mm after finish the sitting, she still can feel that vibration. -hmm. <clears throat> so first of all, area is only this. Uh, eh, so here, the breathing also here. So vibrations, uh, some elements also here. So let's say there is a four element, there is a breathing. So if you think uh, breathing, uh, it will be breathing. If you think uh, like a vibration or other element, it will be uh, other elements. So you should keep on the breathing. There is a breathing here. You should have this perception of family. Mm. Yeah. Dạ. Ngài giải thích rằng là khi mà mình hướng tâm đến cái vùng này thì ở vùng này nó có hơi thở và nó cũng có tứ đại ở đó à. cho nên cái tác ý của mình rất là quan trọng khi mà mình tác ý nghĩ về hơi thở thì nó là hơi thở à, là nó hướng đến hơi thở và nếu mà mình nghĩ là về tứ đại là là rung động thì nó sẽ trở thành tứ đại là rung động cho nên mình cần phải có một cái à, cái tác ý và cái à, perception à, tức là cái nhận thức một cách là vững chắc là à, hướng tâm tới hơi thở So sometimes uh, uh, meditator uh, may know very a little, uh, very subtle air. So sometimes even no move. So other time, some yogis may think uh, the air should should move. Uh, by thinking in this way, they're trying to uh, they're trying to force to move. If you do in this way, so we have a vibration. If the mind step is fully here, you should accept, just maintain it, not trying to force uh, to appear obviously like that. Mm. À, bởi vì khi mà thiền sinh mà cái tâm á, để ở đây á, tức là mình phải xác định được cái vị trí là vùng này vùng này là là là cái vùng mà mình cần phải niệm thì thì à, cái hơi thở nó đôi khi thiền sinh không có thấy cái hơi thở nó có nó nó nó à, kiểu như nó rõ mà nó chỉ có một chút thôi và nó đứng yên ở đó thì thiền sinh nghĩ rằng ồ ờ, hơi thở nó nên di chuyển à, nó nên chuyển động thế là là theo dõi cái sự chuyển động và cố làm cho nó chuyển động và như vậy thì từ từ là nó đi qua cái sự hành qua cái sự chuyển động So sometimes uh, you can check whether you are feel. If your mind is staying here peacefully, if it is peacefully staying, so it is correct not to change, just aim to be longer. Và Ngài đã nói nữa là do vậy mà khi mà mình biết hơi thở dù cho một chút thôi không chuyển động thì mình cũng nên ờ, ở yên đó và hài lòng với nó và không có làm cái gì nữa hết và và một cách rất là thoải mái nhẹ nhàng rất là an lạc và và ờ, và biết rằng là nó là ổn và chỉ có với cái mục đích là kéo dài cái trạng thái đó thôi dạ. chứ không có cố làm một cái gì không có có, có thúc đẩy một cái gì hết Okay. Ừ. Chị hỏi gì nữa không ạ? À? Không ạ. Dạ, dạ. Rồi, có ai hỏi nữa không ạ? À? Dạ, con chào cô. Đi phần... Alo. Alo ạ. Dạ. Con con xin dạ. phép hỏi con dạ. con ờ, xin được uh, hỏi chú con rất là là thật sự là con cũng rất là vui mừng khi lại được gặp lại Bành Tê tuy không được trực tiếp nhưng mà như này cũng cảm thấy như là là là là, là được gặp trực tiếp và hôm nay nghe giảng lại con thấy rất là là là là, là hoan hỉ và hiểu thêm nhưng mà về phần con về phần hành thiền ấy thì con nếu mà con tập trung được ấy thì mọi cái nó rất là tốt nhưng mà con vẫn bị hay bị buồn ngủ thế cho nên là nó rất là là vất vả thì ngoài cái chuyện là phải ngủ sớm thì có cách nào mà để khắc phục được cái này được không ạ con sẽ cố gắng ngủ sớm ngủ ngủ giấc để nó không bị buồn ngủ nhưng mà con vẫn hay bị mắc cái này mà rất là khó thì à, ngoài cái chuyện mà mình ngủ ngủ giấc để sẽ không bị buồn ngủ thì còn cái có cái cách nào để có thể khắc phục được không ạ? Yeah, yeah. Uh, yeah, she express her uh, happiness and um, and very uh, very welcome Bante very happy to see Pante, uh, to hear Pante again. Um, for her interview, she said uh, uh, uh never she could focus on the breath, it's very good. It's a uh, comfortable feeling, uh, uh, good practicing. But um, except uh, those times you feel sleepiness, drowsiness, and uh, to in order to overcome this problem, um, uh, she tried to uh, sleep uh, early so be, uh, besides the sleeping early uh, solution, uh, is there any uh, else uh, solution to overcome this? Because sometimes those sleep early, deep and other drowsiness. Mm. <clears throat> uh, so sleepiness is not so bad. At least uh, you may have enough sleep by practicing meditation. <laughs> nghe nói à, buồn ngủ trong khi hành thiền à, ít nhất thì cũng không quá tệ bởi vì mình được ngủ thêm <laughs> nhờ cái hành thiền mà mình được ngủ thêm một chút. <laughs> so uh, you have uh, some concentration. The mind is quite peaceful. Uh, so because of this, uh, sometimes you may fall asleep, especially uh, those person If uh, a walk uh, here and there. Uh, when about time at that time, he she may meditate. so in those time, yeah, because a concentrated uh, uh, may fall asleep at least some amount of time. Uh, after that, uh, will be okay. If so, it is not so bad. Mm. Yeah, dạ, ngài nói rằng là à, khi mà một người hành thiền á, mà ngủ gục á, thì thường là họ có một cái sự an lạc cái sự thoải mái dễ chịu do cái định nó mang lại cho nên họ dễ rơi vô ngủ và đặc biệt đối với những cái người thiền sinh mà làm việc nhiều nè cơ thể mỏi mệt rồi thì khi mà đi hành thiền á, thì à, nó được an tĩnh á, cho nên nó, nó nó muốn ngủ thêm thì thiền sinh có thể rơi vô một số cái giai đoạn ngủ và sau đó tỉnh dậy và hành tiếp thì đối với cái việc này nên nó cũng không quá tệ. Yeah. Dạ. So so if if you do like a meditation retreat uh, in one day may have like a four session, five session. Ờ, if so, because of many sessions, uh, maybe in one session or two sessions, you, you may fall asleep. The other session, you will be good because you don't do some other jobs, only meditation. At that time, will improve. Later, you will not have a sleepiness. Mm. Thì à, như là ở trong một cái khóa thiền á, mà một người thiền sinh không có làm gì hết mà thiền à, ba bốn năm thời một ngày đó thì trong bốn năm thời đó có thể là cái người thiền sinh đó buồn ngủ một thời hoặc hai thời và những thời khác thì thiền tốt thì nó thì những thời thiền tốt đó nó sẽ gọi là tiến bộ. Yeah. Dạ. So, yeah. Dạ. At, at the home, uh, working a lot, I rather meditate. Very possible to fall asleep nhưng mà còn ở nhà đó thì à, làm việc nhiều quá rồi sau đó đi hành thiền thì cái việc mà mà buồn ngủ thì nó rất là là khả thi <laughs> so but uh, anyway I may say some solution uh, some solutions for sleepiness nhưng mà dù sao thì thầy cũng sẽ nói về một số cái cách để giải quyết cái à, việc mà buồn ngủ này Dạ vâng ạ. So by practicing and breathing meditation, if you have a sleepiness, you may change the other object, uh, which is uh, wholesome, uh, something interesting. So if so, you may be able to remove. À, à, nếu mà trong khi thì mà buồn ngủ quá thì có thể đổi cái đề mục à, cái đề mục mà nó vẫn là thiện lành thì à, cái cái tâm nó được tỉnh táo hơn thì nó sẽ vượt qua buồn ngủ. Uh, ờ, not, by doing so, it uh, cannot be removed. Uh, so you should think, you should reflect what you have learned. Ừ. Và nếu là như vậy mà nó cũng không có được nữa thì ừ, có thể ôn lại những cái gì mà mình đã được học Yeah. If it Still can't, can't be removed. Uh, so you may recite uh, some chanting loudly. If so, uh, you may be able to remove. Nếu mà không được nữa thì có thể à, tụng một bài kinh lớn tiếng thì có thể vượt qua. Yeah. If still can't, you may you may rub your body like uh, pulling ears something like that. If so, you may be able to remove. Và nếu cũng không được nữa thì cũng có thể à, xoa người, xoa mặt, kéo tay, vân vân. À, dạ. If it still can't, uh, you may wash your face. Nếu mà vẫn không được thì có thể đi rửa mặt. Yeah. Dạ. If it still can't, uh, you may see like the moon, the stars, the suns, and the lights. You, you may be able to remove. Pardon me, Bante. Huh? Uh, if I still can, cannot remove, you may see uh, stars, moons, uh, lights, suns, uh, which is available. If so, you may be able to remove. Nếu mà cũng không được nữa thì chỉ có thể nhìn vào sáng sao trăng hay là mặt trời hay là đèn tất những cái gì mà có ừ. sẵn đó nhìn vô ánh sáng thì có thể để vượt qua yeah. Dạ. if it's really can't if you don't want to open your eye you think about the light Well, open the eye and think about the light. Uh, uh, no, if you don't want to open your eye, just thinking light in mind. Yes. Và nếu mà không muốn mở mắt để nhìn thấy những cái ánh sáng này thì cũng thể nghĩ về ánh sáng, tức là quán tưởng về ánh sáng. Yeah. Dạ. If it's still a cancer, you may you may walk, you may do walking meditation. Và nếu mà cũng không thể nữa thì có thể uh, thì có thể thì uh, đi kinh hành. Yeah. If dạ. it's still a cancer, you may you may sit in an open place if other people will see you. Và nếu mà không vượt qua được á, thì có thể đi, ngồi ở cái chỗ mà thoáng trống để nhiều người thấy được mình. so if can't, can't. uh, you may change your posture again ờ, and again. Mm. Ừ. Different setting you may do. Và nếu mà không được thì có thể thay đổi cái tư thế ngồi cái tư thế thiền yeah if it's still a uh, the last time uh, you have been used please sleep nếu mà vẫn không thể uh, vượt qua được mà sau khi đã làm hết tất cả các cách rồi á và đây là cái cách cuối cùng thì đó là đi ngủ but vâng, uh, dạ you haven't used the last article past. <laughs> Nhưng mà đừng có sử dụng cái à, cái giải pháp cuối cùng à, là được sử dụng đầu tiên nha. <laughs> dạ. Dạ, con à, kính tri ân ngài ạ. Con sẽ thực hiện từng bước một nha. Con nghĩ là chắc là không phải sử dụng cái bước cuối cùng đâu ạ. <laughs> yes, thank you Bante. I will try to do one by one, one after another. But, but I think I hope I will not use the last solution. Sadu, sadu, sadu. Okay. okay. À, dạ, con con xin câu hỏi. Dạ dạ, dạ mời. Thế là con chỉ ờ, mong muốn là có cái thời chuyên ngồi một cách an vui trên cái đề mục của mình thôi. Ờ, tuy nhiên đến thực tế thì con thường hay phải đối diện với hai cái trở ngại một là phòng tâm là hai là cái thân đau cho nên là làm cho con vô cùng khó khăn và cái trú trên cái đề mục một cách uh, lâu dài và an vui được vậy thì ờ, thưa ngài có thể giúp cho con có cái giải pháp nào cách nào để cho có thể trú được đề mục liên tục trên trú tâm được một cách an vui nhẹ nhàng trên cái đề mục liên tục được mà không bị ảnh hưởng không dạ sa đúc sa đúc Ante, um, although I um, I I want and I try to sit uh, peacefully with the object. Uh, but I always encounter the problems is wandering thoughts and the painful feeling in the body. I'm, I'm very difficult to uh, focus on the, the object. So uh, uh, is there any way to to overcome my problem? Thank you, Wendy. Uh, bamboo feeling, for the bamboo feeling, it is uh, related to body. So you may do some exercise before sitting. So sitting should not be long if you have a problem, or you may choose uh, uh, like a chair in some section. Uh, So in this way, you can relax your body. Mm. À, ừ, liên hệ đến cái thân đau á, thì có thể là nó là thuộc về thân ấy cho nên anh cần phải à, anh nên à, tập thể dục trước cái thời thiền à, và có thể sử dụng cái ghế ngồi hoặc là cái thời thiền của mình ngắn à, rồi sau đó nói chung là ghế ngồi thì nó thì nó sẽ đỡ đau hơn và cơ thể nó được thư giãn thoải mái hơn So for the wandering thought, uh, so because it seems to be you cannot sit uh, long time. If so, you should stay with the meditation object, uh, although you are standing, sitting, lying down. Uh, especially by lying down, uh, you may practice. So if you do continuously, uh, If you stay with the object uh, anytime, later it will be familiar. Uh, in a sitting in time, you may be able to produce a concentration. If you have a concentration, when not have a wandering in thought, uh, will, will have a less uh, painful feeling. Và liên hệ đến cái phóng tâm nhiều thì có thể là do cái à, thân bị đau anh không có thể ngồi lâu được do là vậy mà trong các cái tư thế oai nghi khác đi đứng nằm hàng ngày anh nên ở với cái đề mục của mình à, à, niệm nó thường xuyên để cho nó quen dần nó quen dần thì khi ngồi xuống á, thì nó sẽ quen và nó đỡ phóng tâm hơn và như vậy nó cũng sẽ đỡ đau hơn. Ừ, ừ. ok Nhà, nhà trả lời xong rồi đó. Dạ, sadhu, sadhu, Pate. Sadhu, sadhu. Ừ. Uh, there is a one question. Có một người hỏi à, từ Nick Tâm Minh ha. Um, when the light is stable, uh, I uh, I focus on my light, but ừ. mm. sometimes I could not run, know uh, my mind. I don't know whether it's uh, my mind is falling to Bhagwanga or not. Um, and my and I do not knock uh, like like sleepiness or crustiness. Mm. Um, so, may I say in mm. Vietnam? Uh, may I say in Vietnamese? khi thiền ánh sáng con ổn định con trú về đề một ánh sáng của mình nhưng có những giây phút con không nhận biết rõ tâm mình lúc đó thì có phải tâm con bị rơi vào ba quan ga không ạ à? con không có gật như hung trầm như mấy lúc đầu yes Mandy so first of all you are focusing area should be here light may spread a bit but uh, you are focusing point uh, should be here mainly. So Bowenga and uh, light uh, meditation, uh, sometimes are the same. Uh, both are peaceful. But uh, Bowenga, sleepiness, uh, you don't know any object. Uh, but meditation, only knowing in this, this light. So if you are knowing something, it is not Bowenga uh, peacefully going is a, it is a quite good, no problem. Just uh, you maintain longer time. So in some period, you will be alert. The last, the, the last sentence, I haven't got the clear idea. Uh, uh, in some period, uh, yes. like uh, you may feel a lot, you may feel awakened. Mm. Yes. awaken, aw- no, not sleep, because uh, mostly very peacefully going like a sleepiness. Mm. But uh, in some period, n- no sleepy, uh, just uh, no new objects very uh, quite actively. Yeah. Hmm. Um, ngài nói rằng đầu tiên á là cái um, đề mục á thì nó phải nằm ở dưới mũi tức là khi mình tập trung cái hơi thở và nó phát sinh nimitta thì nó cũng là ở dưới mũi và khi tập trung uh, thì nó có thể phát tán cái ánh sáng ra ngoài mặt thì ý là mình cũng phải tuy là tập trung trên ánh sáng nhưng cái khu vực nó cũng là ở chỗ mũi đó là ngày nhắc thứ hai là khi mà à, rơi vô bao quan ga thì bao quan ga là một cái trạng thái mà rất là à, ờ, yên, yên gọi là yên bình và cái à, định ăn trú trên cái ánh sáng nó cũng rất là yên bình cho nên nó giống giống nhau nhưng mà hai cái này nó khác nhau một chỗ là tông con gá thì không có biết cái đề mục gì hết tức là không có đề mục tức là không biết còn lại là khi mà mình thiền á mình mình là mình biết cái đối tượng biết rõ cái đối tượng đó là vẫn có là ánh sáng hoặc là hơi thở thì là không phải là bao quan gia thì cần phân biệt như vậy thì thì nó yên bình một lúc thì sau đó nó cái tâm nó có thể là à, tỉnh giác trở lại biết rõ ràng trở lại thì nó có những cái giai đoạn như vậy ok hmm. à. Ừ, dạ có cái Câu hỏi của cô Thăng Hoàng Dạ thưa sư cho con hỏi con bị thoái hóa đốt sống cổ nặng có ngồi chừng nửa giờ trở lên là nó đau cái đau nó hành con trong quá trình con ngồi vì vậy à, vậy thưa sư con có cách nào để vượt qua cái đau đó không ạ à? con cảm ơn sư mình tê um, there's one meditator she or he have the this uh, um, decline declination uh, the uh, thoái hóa là gì ta Mm. Deterioration. Uh, the next, the next spine. Um, mm. Mm. This uh, the the, uh, and then next uh. spine what what happened? Next then what happened? Spine or oh. spine the this this this between the uh, the between the, the this of the spine attack the declination ừ, hmm. đi gì đó chị chị có nhắc đó. deterioration sự suy thoái cô deterioration à. mình đi mình although you you say clearly only hear the sound and cannot understand very uh, a deterioration very mm. this means the problem of the spine neck spine mm okay, painful. okay. Uh, painful, okay. painful and uh, could not uh, focus well. Only after half hour can focus. After that, very painful. So, hmm. is there any way to overcome this problem? So, it is uh, vyadibi dukkha, uh, suffering or sickness. <laughs> đây chính uh, bệnh là khổ uh, so because of this uh, we have to practice uh, meditation uh, we need to be free from dukkha suffering bởi vậy mà chúng ta muốn hành thiền để thoát khỏi những cái khổ này uh, so those person uh, cannot depend on uh, settings it uh, may cause more problem so not like a healthy ones. Uh, so healthy one may focus only on the sitting because they can sit a very long time. So if someone cannot sit a very long time, so trying to keep the mind uh, on the meditation object, although you are sitting, standing, lying down, uh, so walking, so not give a chance to lose the concentration. So if you have a concentration all the time, so even in beginning of sitting, you may have a concentration. Uh, if or uh, you may get your concentration quickly. If so, will have a less uh, painful feel. Um, đối với những người bị bị bị bệnh như vậy á, thì cái việc ngồi thiền lâu nó không có phù hợp à, vì vì gì ngồi lâu á, là phù hợp với cái người khỏe còn cái người này mà ngồi lâu thì có khi nó còn còn còn ờ, tệ hơn cho nên là cần phải thực hành thiền với các cái oai nghi khác đi đứng nằm và cố gắng à, duy trì cái sự um, chánh niệm ghi nhớ về cái hơi thở cái đề mục trong các cái oai nghi cái tâm nó cũng sẽ có định cái tâm nó quen thuộc với cái đề mục và nó có thì khi ngồi xuống á, thì nó cũng sẽ có định từ đầu Yes, Manfred. Mm. Um, một câu hỏi của Nam Nguyễn ha. Khi con ngồi xuống tâm con biết được hơi thở ra vào, cảm nhận được hơi gió ra vào tự nhiên. Cảm giác thân nhẹ và thoải mái nhẹ dần, một lúc sau thì người nổi gai ốc dễ chịu. Con đã quen với cảm giác đó và không để ý đến nó và vẫn quan sát hơi thở thôi nhưng chỉ một giờ con cũng cảm thấy đủ và xả thiền con nên tiếp tục lâu hơn cứ giữ như vậy à con cảm ơn sư um, he said that when he sit down um, the mind can know the in and out breath and knowing it in and out naturally uh, feeling the whole body comfortable and lighter and lighter and um, uh, uh, after that the body feel cruise ramble, feel more comfortable, and I already familiar with the feeling. Uh, but uh, I do not pay attention to it much, but I uh, only try to um, uh, focus on the breath only. After one hour, I feel enough, and then I end the sitting. So uh, should I continue uh, longer or, or should I just keep this um, this time in okay if the body is a body is a compatible uh, mind also have a concentration just uh, go on the whole day is better if <laughs> you don't need to force <laughs> nè, ngài nói nếu mà cơ thể thoải mái dễ chịu và tâm cũng dễ dàng tập trung trên hơi thở thì như tiếp tục là tốt hơn có thể tiếp tục cả ngày luôn bởi vì không cần phải cố gắng nhiều So if you spend the time in this way, so it is uh, the goal uh, to stay in the Brahma life long time. Nếu mà bạn à, trải qua một ngày như vậy tức là thành thiền liên tục á thì à, nó là cái nhân để mà tái sinh lên cõi trời phạm thiên mm ok mm. à, There's one question is not clear, but I try to. Kính bạch sư Cang Ngang nói là cần phải thực hành thiền tâm từ thuần thục trong từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh rồi lúc đó mới lấy hơi thở làm đề mục tướng niệm xứ như vậy có đúng không và có cần thiết không ạ uh, venerable sir I heard that they um, uh, is it necessary to practice uh, metta bhavana skillfully enough for Brahma Vihara uh, uh, to work on the beings. After that, uh, take the, the Anapana as an object uh, for foundation of mindfulness. Is it correct and is it necessary? So normally if you you have an improvement with one meditation. Uh, based on that meditation, you can uh, you can have another meditation until you improve. So if you can really do uh, meta meditation, uh, improving. So after that, can change not only anapana, you can also change Buddha you can also change kasina. Everything you can go. Mm. but uh, oh. very very less uh, but uh, improve with the metta uh, in, in the beginning. Uh, usually we train with the anabana as a beginner. Hmm. À, bởi vì chị hỏi cái câu này á, là thuần thục trong từ bi thủy xã đối với tất cả chúng sanh thì thầy hiểu rằng thuần thục ở đây có nghĩa là ở bao là dạy là đạt tới à, là tam thiền á cho nên thầy mới nói rằng thường thiền sinh nếu mà thuần thục với một cái đề mục thiền nào đó rồi thì lấy đó làm một cái nền tảng và có thể hành cái thiền khác cho đến khi cái thiền khác đó thuần thục và không những là thiền hơi thở nếu mà mà bạn thuần thục thiền tâm từ rồi á, thì bạn có thể bắt qua thiền hơi thở và không những thiền hơi thở mà có thể bắt qua thiền tứ đại hoặc casina vân vân nhưng mà thường là thì người ta không thuần thục uh, thiền tâm từ ngay từ đầu tức là thuần thục ở đây là đạt tới tâm thiền á mà mà do vậy chúng tôi dạy cái anapana là đầu tiên Đã, dạ, xong câu hỏi uhm. một câu hỏi của vân dạ làm sao để vừa quan sát thở ra và vừa quan sát đề một vừa vào thì hơi thở ra vào chính là đề mục đấy ạ à. um, how to interview to bàn tê when we need your advice à, someone một người hỏi làm sao có thể à, trình pháp với ngài mà khi cần có lời khuyên on nữa how to interview with bàn tê when we need your advice. you you you attend uh, this uh, zoom Zoom interview. You show <laughs> them. À, ngài nói thì có thể tham gia vô cái cái zoom như thế này và ngài chúng ta đã thỉnh ngài mỗi tuần một lần á thưa với đại chúng là ấy cho một ừ. tuần một lần để cho trình pháp như vậy và cái giờ cái ngày thì chúng ta sẽ thống nhất lại còn chứ không phải là thứ bảy như hôm nay ừ if uh, really you think it important, uh, so you can get uh, my Viva. So from there you can do interview. Và ngài nói là nếu mà thật sự mà bạn nghĩ là nó quan trọng á, thì bạn có thể uh, lấy cái số Viber của tôi và bạn có thể interview với tôi. Yeah. Ừ. There's one question. Um, con đã lễ sư, con hành thiền hơi thở, con chú tâm để ý hơi thở dưới chóp mũi nhưng càng thở càng hút sâu vào không gian nào đó nên con tác ý dừng lại lúc đó không phải làm sao. Um, I respect Bante, I practice Anapanasati, I focus on the breath under the nostril. Um, but the more I breathe, the more I will pull into a certain space, a certain a space uh, some some space, and I I uh, stop it. So what should I do? What space? Certain space. Yes, uh, she she feel is uh, as if she were pull pull she were pull into a, a space. Mm -hmm. So. uh, normally you should keep uh, your mind here. So in any way you are knowing, it is okay. Just uh, keep the mind here. So you should not do falsely do breathe in much or something. You should not do uh, much forcing to know. So just uh, stay peacefully here. If the your mind is uh, here uh, with the perception of breathing, if you are peaceful, it is correct. just to make a long time. Mm. So need to have a correct place, need to have a correct perception. Or need to be peaceful. Nghe hmm. nói mm. rằng cái tâm mình cần cần phải có ba cái điểm, ba cái cái điều mà để giống như biết là làm đúng á. Thứ nhất là cái tâm nó an trú cái cái khu vực ở dưới mũi, cái khu vực đó cái cái chỗ đó là đủ rồi và và ừ, an an lạc cảm thấy an lạc và có một cái cái sự nhận thức ở đây là hơi thở cái ba điểm đó là ok và nếu mà có đủ ba điểm đó thì cứ như thế mà tiếp tục không cần phải cố gắng giống như phải phải phải làm cái gì phải cố thở hay là gì hết Dạ kính bạch sư khi con bắt đầu thời tiền tâm con hay khởi lên nhiều hình ảnh liên tục như không khí truyền cành con vẫn để những việc ấy diễn ra rồi bắt đầu niệm lại hơi thở quá trình như vậy hay diễn ra vào vài phút đầu và do đâu con hay rơi vào trạng thái như thế và con nên khắc phục như thế nào ạ? Um, Venerable sir, when I start the sitting, uh, my mind uh, arise a lot of um, image, uh, picture and uh, continuously as if uh, a monkey run from one uh, after another branch of the tree. I still let it be. Uh, uh and, um, and then after that, I come back on the bread. Um, those process uh, usually happen in few minutes uh, beginning of the sitting. Uh, so why why I do I, I, I fall into this condition and I what should I overcome? How should I overcome it? Yeah. At <clears throat> the beginning, uh, if you have worked uh, rashly, so you should not control suddenly here, but uh, you should do a bit comfortably. If you go away, no other than to do, just call back. Go away, call back. But uh, you should not do suddenly to catch, uh, falsely keep, uh, because uh, at that time you are minor. You have a concentration. So if you force, you may have some tension. Uh, so like that, because of this, uh, without forcing, but anyway, you should call back, call back. It is uh, you are responsibility. Or before meditation also, you may try to stay with this object. If so, sitting in time maybe ready to quiet. à, ngài nói rằng là <clears throat> khi mà mình mới bắt đầu ngồi thiền cái trước đó có thể mình vội vã mình làm cái gì đó vội vã đó thì cái tâm mình nó vẫn còn rất là thì khi ngồi xuống nó vẫn còn chạy rất là nhiều và nó bắt cái cặp à, không nên đột ngột mà cắt dừng nó bắt nó và mình nên à, à, giống như à, cứ đem tâm về đem tâm về một cách thoải mái nhẹ nhàng như là một cái nhiệm vụ của mình thôi mà không có cố gắng quá sức bởi vì nếu mà mình cố gắng mình bắt nó đột ngột dừng đó, thì nó sẽ tạo ra cái sự căng thẳng và và những cái lúc mà đi đứng nằm ngồi khác trước cái khi ngồi thiền á mình cũng nên um, theo dõi hơi thở chánh niệm ghi nhận hơi thở để cho cái tâm nó được an bình nó không có bị vội vã thì khi ngồi xuống thì nó sẽ sẽ đỡ phóng tâm nhiều hơn ừ. dạ rồi có ai hỏi gì nữa không ạ à? Dạ cô cho con hỏi hỏi ngài một câu ạ. Dạ, dạ, xin dạ. mời ạ. Uh, Pante, uh, I am very happy to see you again. Uh, mm. I have a, a question uh, related to my sitting. Um, I can sit for like one hour comfortably, uh, no pain. But uh, my problem is I cannot keep my mind continuously on the breath for one minute. Although I can sit very uh, easily, but uh, my mind keep like running away from the uh, the breath. I have to ask it to go back, go back continuously. Is there any ah. uh, technique to to have this, or I just keep sitting longer? Thank you, Mante. <coughs> So to have mindfulness, you need a permanent perception uh, fun hmm. perception. So always uh, you should have this perception about the breathing. So although you are standing, lying hmm. down, sitting, so you think only about the breathing. You should not allow your mind to think uh, here and there. Mm. If so, it will produce mindfulness. So I have to do it uh, in every of my uh, daily activity. Just keep it on the breath. That's what you mean. Yeah, it is about if it is possible. For example, if you are in treat uh, in retreat, mm. you may be able to do in the daily life a bit difficult. But uh, anyway, as much as you can, you should do in this way. Mm. Thank you, Bante. Even you are bored, you are bored with the breathing. So sometimes uh, you can do bodhanosati, uh, metta, hmm. asubha, uh, maranasati, like that. But uh, when you are okay, come back about the breathing. Mm. Thank you, Bante. Hmm, hmm, I wish you well. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Sukhi, hodu. Um, Bante, um, there's some there are many people they may not know how to practice Buddha Nusati uh, maybe accordingly. So Pante, could you please uh, teach? Is, is it enough time to teach now? <laughs> Uh, maybe not quite quite long. You know. Uh, ah, yes, Pante. How, how long already? Uh, now is uh, now is uh, our, à, our, our teaching? One half or two hours? <laughs> we did, we didn't mention how long, so we just we just let it happen as but they <laughs> as what they decide. we start six and seven. Okay, I think uh, next time we may teach about anosidy. Mm. Mm. Uh, Yes, mante. Mm -mm. There's one more question, maybe the last one. Um, okay. I, uh, I do meditation. I do meditation in the daytime more, and uh, at the nighttime, I uh, when I sleep, I still focus on the breath. Uh, it's half alert and half sleeping. Uh, mm. Uh, and in the evening time, my mind is more alert. Um, mm. So I only, uh, I only um, notice like this, it happened like this. And mm. So hmm. should I do uh, uh, like that or should I do some other ways? Thank you, Bante. Uh, yeah, no problem. By lying down, you can do. Mm. Some the half sleeping also okay because uh, it is uh, sleeping on time. Later will fall asleep. Uh, so you can do if you don't have a problem. Mm. Um, câu hỏi của anh Nam Nguyễn thì ngài nói không sao cứ như thế. tục mà như thế thì trong khi nằm ngủ thì cứ theo dõi được hơi thở thì theo dõi sau đó nó sẽ rơi vô ngủ và vì mình cũng không có bận rộn gì cho nên thì ừ, thực hành tốt cũng cũng tốt mà rồi ừ. vậy à, okay. Never uh, finish. We were we were uh, make a wish, uh, share merit, repeat after me, right? Mm. Chúng ta Uh, repeat after me. Idame bonyam. Idame bonyam. Nibbana-sa. Nibbana-sa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bonya bagam. Mama bonya bagam. Saba sadanam. Saba sadanam. Pajemi. Tesabe. Tesabe. Mesamam. Mesamam. Bonya bagam. Bonya bagam. Laban. Laban. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Mm Okay. Yeah, dạ, that's fine. Thank you, Bante, very much. Thank you, Bante. Okay. Thank you, a Thank you, Bante. Thank you, Bante. Chúc bạn tê sức khỏe. h ú c bạn tê be well and happy have a good health. Mm. Sorry, sorry, sorry. Ah, oh. And can see, and if you got, no. Mm. Sorry, sorry, sorry. Okay, next week. Um, yes, uh, next week, and we will discuss and we will. Uh, how how about your schedule? Is what time is suitable? But please Uh, no, I'm uh, trying to accept uh, like a Singapore talk uh, Sunday and Saturday evening. Yes. Uh, another interview time, maybe Saturday morning or Sunday morning uh, for the for the Georgia America group. So yes. you can you can you may have it in the other day. Yeah. The other day, even in like this time, is it okay, Bande? Okay, okay, can. Yeah. Yes. So I, we will discuss together and we will let Bante know. Uh, okay. That. Okay. Can can. Mm-hmm. Thank you, Bante, very much. Yeah. Okay. sadu sadu. Suki mm-hmm. Mm-hmm.